agurzen zaitugu, jan bat idirazar egunon. Egunon, pampi, egunon entzule, guzi edi. Egun on, egeiten aldak gauk horako arroaikin. Azorki zeren eta gaitzako eguraldi polita dugu, goxo da biziki, iguzki eder bat izanen da istante, eta jara. ez da erran behar, denbora txarra dugula, panziaik ere. Hmm. Bon. Zasoineko erranen dut, agadoa dela. Bai, Naski bai, eta berotuko duela ere gauja, iduriz. Omen, omen. Ordean, zuk behar daukuzua ipatu zinemaldia? Ba, zinemaldia bete-bete handa, eta igande arte iraunen du doni bane Luizuneko zinemaldi horrek, behar da erran, arrakasta ere rabaduela, odotada toita hamar bat filme ikusgai, eta... Artetek egiteko, azte behar da hause, emazteri egiten diotela toki edera, zeden eta hamasei filme zeurik emaztek eginak dira eta gero behar da erran ere indar gehitzea egiten dutela, eh, filmek agertzen dituzte, zinemaldi batean, <laughs> hori egiten da. Baina bestalde, badira topaketa batzuk, batzuk eta topaketa horiek e, ikuste da, filmen ikuste da zeludirenen artean, baina ere espresuki eta batzutan urunetik, etorri diren filmegile eta jokoladiekin. Hala nola goizuntan, selekzinen gudean, kausitzen aldira beratziontadik guiti, tante beraz, Katerin Korsini epaile burua eta Gregori Montel jokolaria eta hiekin solastatzen ahalko da jendea. Eta gero igande goizean gauza bat arras berezia, eta gero izanen da prezio beha sarien emaitea gero xago, baina eta goizean, igande goizean, zer nahi labur metraia eta ikusten ahalko dira, batzu biziki laburak omen, baina biziki politak ere. Hala, sail aberatsa zinez hori ere, naiz bestalde ere errandugun, eta urte guziz errepikatzen dut, baina hola da, eskual kultura di kompazione eta toki handirik egiten. Mhm, horiek kehani kan itxura bat hartzen du ordean doni baneak, eh? Eta berde mora ente horako eh, itxura ospetsua palmondo batzu, uh, eh, zuaiz batzu kendu baitituzte hor? Ba, kendu dituzte, bainan kendu, leku zaldatu. Ba, ziren palmondoak pergolako lujetan eta bigaseurik uh, eh, landatuak... E, duela hoita hamar bat urte, uh, e, e, eliantal hartategia eta izen bereko hotela, ideki zidelarik, eraiki zidelarik lehenik eta ireki toki hortan. Eta nola eliantal talazur bilakatu badena, saldua izan baita eta gero berriz izen hortako etxeak erosia, beraz, zerratua da obran hasiak dira, eta behertziren palmondo horiek lekuz aldatu, baina lekuz aldatu ez egotik atera eta numeit bota ez ez. Arta handiz da gauza hori eta palmondoak joenen egunean, aste hartan edaman dituzte, dukontenea parkerat eta han laketuko dira. Beraz, mila seurik rita marmat urte dutenak, eta bestea zahartxago naski, baina bizikitoki egokian ezarriak direla, hala diote hortakoak direnek. Bon, hobe, karpa berri bat ere, estrenatu da? Bai, bai, asteuntan hoi eta gertatu da, eta erran behar da, bai, aspaldian aipuzela olako zerbait, preseski, orain ipatzen intuen beraz talazuretxe hortako obrak, Ravel entzutegia ere handa, hura ere zerratua, berazan ere hitzaldi edo ikusgahirik ez da gehiago egiten ahal, eta beraz, Doni Bane Loizuneko herriak eosiaru karta handi bat angelun zena, angelun eguna asko urtez, baina etzutena gehiago baliatzen, badun aski lau edo bosturte, ikuste, eta preatua zela zoko batean, eta orai freskaldi bat eman diote, eta doni banen ahi, eta doni banen eranen dut landatu, harriet baita, eta gune hortan begeun bat lagun kokatzen ahalko dira, elduden, eta omia zeindu idian irekiko da oaiko ustez, zer nahi hitzaldi bilkura eta generatiko ikusgahiak ere babistan dena, egiten ahalko dira hor, eta noiz arte hor egonen eh, da, zonbaten moda hor baliatuko den, xuxen xuxen erriteko ez dakiku, baina untsalaz bi urteren zat hor da, zeden eta harriet baita gune hortan, gaitzeko eraikinak eginen dira, eta besteak beste, kultur gune handi bat, guziz baliosa izanen dena nik uste, eta kulturgune hortan, aterbe bat, ikusgarri eta itzaldien zat, bostehun lagun kokatzen ahal, eta obran oraino hastekoak ere dira, baina pentsatzeko da hemen ikbi buruko obrak buduratuak izanen didela, eta handikarat ez da gehiago delako, Hora ikarpa berria daitzen duguna den, beharrik izanen. Ados, anartean behin behineko aterbe hori hori gonen da. Eta bururatzeko berdin, eh, eneatzeaz beldur direnen zat, eh, aste hundaruntan badituzu itzordu batzu proposatzeko? Itzorduak bai, iduse hurik baditut. Sarri eh, atzeko bederatzietan, meda sortzira euntan, ziburuko elizan, harin abes batza. Eta bai, usu entzuten dira donibaneko elizan, baina nartetan jiten dira ere bat eta egun hori da gertatuko. Sarri ere doniban eloizunen hau hatik, eta atxean loto handi bat errukbiladien elkarteak muntatua. Eta igandean, toki hortan berean, deraz, orai kexiloa deitzen duten edemu hortan, lehen hori zen eta tenizgune estalia, eta hor beraz igandean, zer hau du uste handi bat, Afrika Euskari elkarteak montatua eta elkarte horren laguntzea gatik. Hala, hortan uh, fini edo bauzu besterik ono? Ez, besterik ez dut, haitzor duekin bat dut, useien bezala, eta beraz, uh, eh, azpimaratzeko da, zinemaldia dena rakasta, zer nahi jende ibilkidela filma horietan, eta gero beraz, delako karpa hori orai denen biztan ezagia eta baliatuko dena bi urte zuze hurik. Ebe esker mila, jan berri hauek emanik? Ez da zer, egun sortziarte. Gaur